Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ Անմնացորդ նվիրյալները՝ Հուշախբյուր Նորար եւ Երևան Թաջյան եղբայրների անմար հիշատակին։ Շաումյանի շրջանի օկուպացիայի 31 տարին ճյուղրացված պատմական դասերի արդիականությունը։ Խորթայի միության հերոս գեներալը Խոխոզաշենցի Միքայել Պարսեովի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան ներքո Արցախը տոտալ շրջափակման ենթարկելու ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության իրական մտադրությունները հերթական հանգրվանին Հասան Լաչինի միջանցքում սկիչ անցագրային կետի տեղադրմամբ։ Կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ձեռք բերված երրակոմ պայմանավորվածությունները որով ի թիվս այլ դրույթների Լաչինի միջանցքին տրվել է հատուկ կարգավիճակ, ադրբեջանական կողմը բացի Արցախի տարբեր հատվածները միմյանց հետ կապող ճանապարհատվածներից հաստացի հսկողության տակ է վերցրել նաև ողջ Լաչինի միջանցքը։ Արդյունքում ավելի քան 6 ամիս է ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Դրանով իսկ խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, ծնվելու եւ հումանիտար միուս բոլոր իրավունքները։ Աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120.000 ազգաբնակչությանը։ Ադրբեջանական կողմը օգտվելու ամենաթողության մտնոլորտից անցնող շաբաթվա ընթացքում հերթական սադրանքն օգտագործելով արգելել է նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Եվրոս խաղապահների օգնությամբ համանապակ քանակով հումանիտար նպատակներով իրականացվող տեղաշարժերն ու բեռնափոխադրումները։ Հարկ է նշել, որ նման հակամարտային իրավիճակներում միջազգային իրավունքը վաղուց վերածվել է առավելապես երկկողմ կամ երրակողմ կոնվենցիոնալ պայմանագրային իրավունքի։ Այսինքն կողմերի ամիջական պայմանավորվածության շնորհիվ է հնարավոր իրագործել նաև Երրակոմ հայտարարության մեջ արձանագրված դրույթները։ Պետք է նշել նաև, որ պետությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նույնպես կարող են իրագործվել որոշակի միջազգային իրավական համակարգի շրջանակներում։ Դա նշանակում է, որ միջազգային այն իրավական համակարգում, երբ ուժի գործադրման ազատությունն ընդունելի է դառնում տարածաշրջանային ու աշխարհակական խաղացողների համար, որտիսին ներկայումս է ուժի գործադրման միջոցով են պետությունները կարողանում պարտադրել ինչ որ զիջումներ ու խնդրի լուծումներ։ Շարունակելով իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակաբար խախտում է նաև հրադադարի պահպանման ռեժիմը շփման գծի տարբեր հատվածներում, որի մասին համապատասխան հաղորդագրություններ է տարածել Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումներով Ադրբեջանական կողմը նպատակաուղված ձևով խոչընդոտներ է ստեղծում նաև գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնող քաղաքացիական ազգաբնակչության համար, որի մասին են վկայում նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկագրերը։ Նվիրյալ եղբայրները Հունիսի 15-ին Ստեփանակերտի Տիգրան մեծ փողոցում տեղի է ունեցել 2016 թվականի քարորիա եւ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմներում անմահացած Նուրայդ եւ Երևան Հաջյան եղբայրների շտակին կառուցված ուշախ բյուրի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Միջոցառմանը ներկային Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը, Հաջյան ընտանիքի հարազատներ ու բարեկամներ, համակարգացիներ։ Հերոսների հայր Միքայել Հաջյանի խոսքում շեշտելով, որ հուշախբյուրի կանգնեցումը հայրենիքի նվիրյալների հավերժացման ճանապարհին եւս մեկ հանգրվան է, հակիրճ ներկայացրեց Հաջյանների գերդաստանի պատմությունը։ Աջյանների Գերդաստանը Արցախից հեռացել էր շուրջ 230 տարի առաջ, բայց դարեր անց մենք ընտանիքով վերադարձել ենք մեր նախնիան ցողը։ Եկել ենք ոչ ձեռունայն, եկել ենք զենքով ու գրչով, բազմի եւ մտքի ուժով։ Եկել ենք սատար կանգնելու մեր ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարին, կառուցելու Արցախի պետականությունը։ Մեր տղաները պահ անգամ չեն երկմտել ռազմաճակատ մեկնելից, չեն մտածել, որ քուր գնդակը կարող է նաեւ իրենց խոցել, որովհետեւ գտել են, որ հայրենիքն ավելի սուրբ է, քան ազնական կյանքը, ծնողն ու ընտանիքը։ Ես հպարտ եմ իմ զավակներով։ Նրանք կատարել են այնպիսի քայլ, որի շնորհիվ իրենց հայրը կարող է գլուխը բարձր պահել։ Մասնավորապես իր խոսքում նշել է Միքայել Հաջյանը։ Այնուհետև միջոցառման նախաձեռնողների ու ներկաների կողմից ներկայացվել է նվիրյալների կյանքն ու գործունեությունը։ Նորայր Հաջյանն անմահացել է 2016 թվականի ապրիլի 4-ին Արցախի հյուսիսարևելյան սահմանագոտում Թալիշում Արժանացել է դրաստամատ Կանայան, Վազգեն Սարգսյան, Արամազդ, Մայրական երախտագիտություն, իսկ հետմահու մարտական ծառայություն մեդալների։ Երևան Թաջյանն մահացել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում Ղարախամբելի տեղամասում հոկտեմբերի 6-ին ցուցաբերած քաջության, սխրանքի, նվիրումի եւ խիզախության համար Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Իսկ դիվանագիտական ճակատում երկարամյա բարեխիղճ ծառայության համար Մեսրոպ Մաշտոչ քանշանով արժանացել է պետական ու գերատեսչական մի շարք պարգևների ու մեդալների։ Հիշեցնենք, որ հուշախբյուրն ոցվել է Տերմինաս Քահանա Մովսիսյանի ձեռամբ Բացման պատիվը տրվել է հերոսների զավակներին, իսկ կառուցումը նախաձեռնել են ընտանիքի հարազատներ Վարդան եւ Մարինե Սողոմոնյան ամուսինները։ Շահումյանի անկումը Անցնող շաբաթվա ընթացքում լրացավ Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի օկուպացիայի 31-րդ տարելիցը։ 1992 թվականի հունիսի 12-ին ձեռնարկված լայնամասշտաբ հարձակման արդյունքում 1992 թվականի հունիսի կեսերին ադրբեջանական զորամիավորումներն ամբողջովին գրավեցին Շամյանի շրջանը։ Օկուպացիայի ընթացքում ադրբեջանական բանակը կատարեց մարդկության դեմ ուղղված բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ, այդ թվում գրաված բնակավայրերը լքել ցանկացող մարդկանց կանխամտածված գնդակահարություններ, արտադատարանային հաշվեարդարներ գերիների եւ պատանդների նկատմամբ, խոչընդոտում խաղ բնակիչների տարհանմանը, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների հետակոծում ծանր զին տեխնիկայից Շահումյանի շրջանի օկուպացիայի եւ դրան հաջորդած էթնիկ զտումների արդյունքում կողոպտվեցին, քանդվեցին ու կրակի մատնվեցին շուրջ 2 տասնյակ հայկական գյուղեր։ Ավելի քան 20000 մարդ ստիպված եղավ լքել իր տունը, դառնալով ներքին տեղահանված անձ եւ փախստական։ Մի քանի 100 հոգի դաժանաբար սպանվեց կամ անհետ կորավ։ Ադրբեջանական զինված ուժերի հետագա հարձակումը Մարտակերտի շրջանի վրա հանգեցրեց Արցախի գրեթե կեսի օկուպացիային եւ հանրապետությունը կանգնեցրեց մարդասիրական աղետի եզրին։ Սակայն անսասան ոգու եւ կամքի ուժի Հաստատակամության եւ ազնուրաց պայքարի շնորհիվ այդ տարիներին Արցախի ժողովուրդը համայնայության աջակցությամբ կարողացավ խափանել Արցախի հանրապետության եւ նրա բնակչության ոչնչացման նոված Ադրբեջանի ծրագրերը։ 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Ադրբեջանը Թուրքիայի եւ միջազգային ահաբեկիչների ամիջական ռազմական մասնակցությամբ կրկին փորձեց իրականացնել իր հանցավոր եւ մարդատիաս ծրագրերը ու անել այն, ինչը նրան չէր հաջողվել 1991-ից 94 թվականներին։ Նորից իմաց ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանը եւ նրան աջակցող ուժերը ել ավելի մեծ մասշտաբով ու ավելի համակարգված կերպով կատարեցին ռազմական եւ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Նոր պատերազմը հանգեցրեց մարդկային ավելի մեծ տարապանքների, փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների նոր ալիքի եւ Արցախի հանրապետության մեծ մասի բռնազավթման։ Իրավական տեսանկյունից Շամյանի շրջանը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անբաժանելի մասն է։ Արցախի պատմական տարածքը որտեղ մեր ժողովուրդն իրացրել է ինքնորոշման իրան հակնելի իրավունքը եւ հետագայում ստեղծել պետականություն։ Շաումյանի շրջանի, ինչպես նաեւ 1991-ից 94 թվականներին, 2016 եւ 2020 թվականներին գրաված Արցախի մյուս տարածքների դեօկուպացիան, Արցախայցյան կողմից իրացված ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման հետ մեկտեղ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման եւ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման առանցքային բաղադրիչն է։ Արցախի տարածքների շարունակող ապօրինի օկուպացիան Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային խաղաղությանն ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգների մշտական աղբյուր է։ Պատմական տեղեկանք Շահումյանը դեռևս հնագույն ժամանակներից Արցախ նահանգի 12 գավառներից մեկն է կազմել։ 18-րդ դարից այստեղ իշխել է դոփյանների իշխանական տոհմը։ 1921 թվականին, երբ Արցախը բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին, պատմական վայկունիքը միաժամանակ մնացել է Արցախի կազմում։ Սակայն հետագայում անջատվել է նրանից եւ վերակազմավորվել որպես Քելբաջարի շրջան։ Մասնավորապես 1923 թվականի հուլիսի 7-ին Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեն Լեռնային Ղարաբաղի հայկական մասում մրցակեց ինքնավարություն, որի սահմանները հետագայում այնպես գծվեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղից գալի մասը մնաց այդ սահմաններից դուրս։ Դրանցից միայն Շահումյանի շրջանը պահպանվեց որպես առանձին վարչական միավոր, իսկ հայերով բնակեցված մյուս տարածքները բազմիցս վերաձևվեցին եւ 1988 թվականի դրությամբ մտնում էին ադրբեջանական ԽՍՀ տարբեր շրջանների կազմի մեջ։ Ավելին, ադրբեջանական ԽՍՀ իշխանությունները որոշեցին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարությունը վերածել անկլավի, եւ այդ նպատակով հայկական ԽՍՀ ու Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի միջև գտնվող տարածքներում ստեղծվեց քրդական գավառը, Կարմիր Քուրդիստանը, Լաչին վարչական կենտրոնով։ 6 տարի անց 1929 թվականին քրդական գավառը լուծարվեց, իսկ այն կազմող տարածքները դարձան ադրբեջանական ԽՍՀ առանձին վարչական միավորներ։ Ադրբեջանի կողմից Շամյանի շրջանը վերջնականապես հայաթափվեց ու բռնազավթվեց 1992 թվականի հունիսի կեսերին։ Տեղի շուրջ 20000 հայ բնակչությունը տարհանվել է սեփական ջանքերով։ Այնուհետև Շամյանը վերաբնակեցվել է ադրբեջանցիներով։ Իսկ Շամյան քաղաքանվանա փոխվել է Աշաղի Աղջակենդ։ Իդեպ այսօր օկուպացված է նաև պատմական Գյուլիստանը, որտեղ դեռևս 1813 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Ռուսաստանի եւ Պարսկաստանի միջև ստորագրվել է համանուն անմամբ հայտի հաշտության պայմանագիրը, որի համաձայն ամրագրվել է պատմական Արցախի անցումը Ռուսաստանին։ Խորհրդային միության կոլխոզաշենցի գեներալը։ Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում, այդ թվում խորհրդային ժողովուրդների մեր ընդհանուր հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում աչքի ընկած հրամանատարների ու նվիրաների կյանքին ու գործունեությանը, նրանց խրագործություններին, հայրենանվեր գործերին ու արժանահիշատակ պատմություններին։ Խորհրդային միության ապագա գեներալ գնդապետ Միքայել Պարսեովը ծնվել է 1899 թվականի հունիսի 15-ին։ Արցախի Մարտունու շրջանի Կոխոզաշեն գյուղում, Կավագործ Արտեմ Բարսեղյանի ընտանիքում։ 12 տարեկանում կորցնելով ծնողներին Միքայելը մեկնում է աշխատելու Միջինասիա։ Այնտեղ երկար ժամանակ աշխատում է Աշխաբադի բամբակազտիչ գործարաններում եւ փայտեղենի պահեսներում։ 1916 թվականին զորակոչում է ռուսական բանակ։ 1917 թվականին Կովկասյան ճակատում մասնակցում առաջին համաշխարհային պատերազմին։ 1922 թվականին ընդունվել է Տաշկենտի ռազմական հրետանային ուսումնարանը, որն ավարտել է գերազանցությամբ ապա նշանակվել է Լենինգրադի գնդերից մեկում դասակի, իսկ այնուհետև Մարտկոցի հրամանատար։ 1927-ից 30-ական թվականներին եղել է Կազան, ապա Պենզա քաղաքների զորամասերից մեկում հրետանային դիվիզիոնի հրամանատար, իսկ Անդրբայկալում նա արդեն հրետանային գնդի հրամանատար էր։ 1932-ից 36 թվականներին Պարսեգովը սովորումը փայլուն կերպով ավարտում է Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիան, դառնում հրետանային գործի հումուտ մասնագետներից մեկը։ 1930-ից 40 թվականներին նա արդեն Լենինգրադի ռազմական օկրուգի հրետանու պետն էր։ Խորհրդաֆիննական պատերազմի տարիներին Պարսեղովը 7-րդ բանակի հրետանու հրամանատար է նշանակվում։ Նրա գլխավորած հրետանայի մասերը այդ պատերազմում վճռական հարված են հասցնում ֆիններին։ Հրետանին շարունակ գնում էր հետևակի հետևից։ Մարտերի ընթացքում հրետանին հետևակի հետ մեկտեղ մոտենում է Մաներհայմի գծի հիմնական ամրություններին։ Այդտեղ ֆինները երկաթբետոն է, գրանիտ է ու հողե բազմաթիվ զորամրություններ էին կառուցել ամրացրել թնդանոթներով ու գնդացերներով։ Այդ ամրությունները անառիկ էին համարվում։ Հասավ այն պահը, երբ վճռող պետք է լիներ հրետանին։ Հետախուզվեց ֆիննական ամրությունների համակարգը որից հետո խորթային զորքերը սկսեցին մաներ հայմի գծի ճեղքման նախապատրաստությունը։ 1939 թվականի փետրվարի 11-ի առավոտյան խորթային բանակի հարձակվող զորամասերը սկսեցին հրետակոծել ֆինների պաշտպանության առաջավոր եզրը։ Հրետանային ասնախապատրաստությունից հետո հետևակն անցավ գրոհի, Գրողների թվում էին Պարսեղովի հրետանավորները։ Մաներհայմի գիծը ճեղքված էր։ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը բարձր գնահատելով Միխայել Պարսեղովի մարտեր ղեկավարելու հմտությունը եւ անձնական քաջագործությունները 1940 թվականի մարտի 21-ին նրան շնորհում է խորհրդային միության հերոսի կոչում։ Իսկ 1940 թվականի հունիսի 5-ին ԽՍՀՄ ժողովում խորհուրդը Պարսեղովին շնորհում է հրետանու գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Հայրենական մեծ պատերազմի առաջին օրերին Պարսեղովը հարավարեմեցյան ռազմաճակատի հրետանու պետն էր այնուհետև նշանակում է Բրյանսկի ուղղության հրետանու պետ։ 1942 թվականի սկզբին Բրյանսկի ռազմաճակատի եւ Կուրսկի ուղղության 40-րդ բանակը գլխավորում էր գեներալ Պարսեգովը։ Ճակատագիրը միշտ չէ որ բարեհաճ է գտնվել Պարսեգովի կյանքում։ 1942 թվականի ամռանը հակառակորդ հակահարձակման էր անցել Լիվնայի եւ Վոլչանսկի ուղությամբ։ Այդ տարածքները գտնվում էին 40-րդ բանակի վերահսկողության ներքո։ Վերմախտի զորամիավորումներն արագորեն առաջանում էին Վորոնեժի ուղությամբ։ Բայց այդ ճշնամուն հաջողվել էր շրջապատել 40-րդ բանակի զորամիավորումների մեծ մասը։ ԽՍՀՄ Պաշտպանության պետական կոմիտեն 40-րդ բանակյան հաջողություններում մեղադրեց բանակի հրամանատար Միքայել Պարսեգովին։ 1942 թվականի հուլիսի կեսերին Պարսեգովին հերացնում են զբաղեցրած պաշտոնից եւ ուղարկում պահեստազոր։ Որոշ ժամանակ անց նրան նշանակում են հերավոր արևելյան զինվորական օկրուգի հրետանու պետի տեղակալ։ Պարսեգովը զգալի ներդրում ունի միլիտարիստական Ճապոնիայի ջախջախման գործում։ 1945 թվականին զբաղեցնելով երկրորդ հերավոր արևելյան ռազմաճակատի հրետանու պետի պաշտոնը ղեկավարել է Մանջուրիայում ճապոնացիների դիրքերի ոչնչացումը, Խարբինի եւ Չինական այլ քաղաքների, Սախալինի հարավային մասի եւ Կուրիլյան կղզիների ազատագրումը։ Հետ պատերազմյան շրջանում Միքայել Պարսեգովը եղել է հերավոր արևելյան զինվորական օկրուգի հրետանու պետ, իսկ 1946 թվականի սեպտեմբերից Լեհաստանում ԽՍՀՄ հյուսիսային խմբի զորքերի հրետանու հրամանատարի տեղակալ։ 1948 թվականին Պարսեգոնն ավարտել է Որոշիլովի համար ռազմական ակադեմիան, որից հետո նշանակվել է Բելարուսի, իսկ 1954 թվականին Լենինգրադի զինվորական օկրուգների հրետանու պետ։ ԽՍՀՄ նախարարների խորհուրդը 1958 թվականին նրան շնորհել է հրետանու գեներալ գնդապետի կոչում։ 1961 թվականի օգոստոսից Կալինինի անվան հրետանու ռազմական ակադեմիայի հրամանատարական ֆակուլտետի պետն էր։ Միքայել Պարսեգովը մահացել է 1964 թվականի ապրիլի 26-ին։ Սանկտ Պետերբուրգում եւ թաղվել տեղի Բոգուսլավյան գերեզմանատանը։ Միքայել Պարսեգովը ապարգևատրվել է Լենինի 3, Կարմիր դրոշի 4, Սովորովի երկրորդ աստիճանի շքանշաններով եւ բազմաթիվ մեդալներով։ 1965 թվականի Միքայել Պարսեգովի ապարգևները հանձնվել են Հրետանու ինժեներական զորքերի եւ կապի կենտրոնական թանգարան։ Նշենք, որ 1971 թվականին ԽՍՀՄ հերոս Հրետանու գեներալ գնդապետ Միքայել Պարսեգովի ծննդավայրում կոլխոզաշենում ստեղծվել է տուն թանգարան